imbono mu gufurura ingabire zijyanye n'iyerekwa ryo gutwara abantu neza aho naho twishimikije incungu zagiye zibonera izuba abandi aho twafata nk'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore n'abandi aho wasanga bo batagira aho barabira ibyo twakwita reference ariko ugasanga bafise umwihwezo mwiza mu gutunganya no kwiyumvira politike nziza zishobora gufasha igihugu maze kigashika kwitera iterambere rirama mbe abubu ca nkugwaruka cyane cyane ko ari go bavuga ko ari Burundi bwejo ni gute bo kuyumvira politike zishikana ku iterambere abanyepolitike bubu ni gute bokora kugira iragi usanga basigiwe n'ababatanguriye rigendegwe maze ugutwara usange vyerera bose kugira dutahure byinshi ku bijyanye n'icyokogwa mbere n'icyogenderwa mu bijyanye n'uko abantu bakwigenza muri politike tukaba twatumiye Pierre Claver Nsengiyumva akurikirana hafi ibya politike nibutse ko kino kiganiro karadiridimba ariko aradiridimba akana kaji wabo ikiganiro cyagenewe mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro yari yaratojwe indero indero y'ikirundi hamwe Eh, bimwe bimwe babimwigisha nk'uko udakumira abandi ukwifata ruto nk'uko base bari babayeho na ba sekuru hanyuma kandi wewe eh, yari azi ko eh, mu nshingano azogira azoba hazoba harimo kuyobora abandi nicyo gituma wewe ari akarorero twavuga ko kadasa cyane n'ubundi burorero twabonye nko muri afurika aho abantu Eh, bari bavuye mu miryango isanzwe idari eh, ku butegetsi mugabo kubera ubukerebusi bari bagize mu mashuri hamwe no kurinda bo barerekanye byatumye bagira eh, viziyo politique cyangwa nk'uko bavuze imbono ya politiki mhm. ivuga ko bashobora gufasha ibihugu byabo gutera intambwe ufatiye ku bihe byari abantu bari ko barabamo ngo agasore rero yabayeho mu gihe uburundi bwari eh, butwawe n'abakoloni hanyuma eh, icyo yakora cyabaye kwiyumvira hamwe n'abandi mbere bari kumwe eh, bigana mu mashuri cyangwa abandi bantu b'inshuti ziwe bibaza ingene uburundi bwashobora kuva mu buja hanyuma bugasubira bukaronka intahe yo kwikukira icyo uri kuravuga ngo ntawe ntawe yafatira ko ushaka kuvuga ko uh, ari nka referanse niwe yaje uh, gushikana hashikana igihugu ku yo kwikukira ariko urabye mu gihugu ntabara bahari shatse kuvuga akarero kubu ubu ko hariho abantu umuntu ashobora kwishimikiza akavuga ati hari incungu zatugiriye imbere mugabo tukiri muri uriya mwanya eh, wewe mugabo wa gasore twavuga ko uh, n'igihe agandaguriwe se wiwe yaravuze ijambo rihuye n'iryo wa gasore yari yaravuze wa gasore yagomba ko abantu bubakira ku bumwe mu butandukane bwabo bwabo bakajya hamwe bagakorera hamwe nicyo gituma wa gasore rero cyane cyane umubyeyi wiwe yaramubereye akarorero mu bwitonzi yakoresheje kuko eh, nta wa gasore nta rugamba eh, rw'igisirikare we yarakoresheje yavuga yavuga intambara y'ibyiyumviro ingena abantu bashobora kuganira yaranabujije mbere n'abayoboke biwe yuko batoshije isoni kugira ngo ah, n'abo baba basa nk'abari ko barahiganwa eh, biyumve ko ari eh, bene gihugu hamwe n'abo bandi jewe umpamagaye ngo ah, ku tube twiyopoze ku muntu sinoza mugabo mbwiye uwo dusutena uwo dushigikira noza nubwo ngo gasore yari nk'uko rero rumva yari afise ehm, si cyo kimwe harimo ubudasa burimo hagati ya rwa gasore n'abandi bantu n'izindi ncungu zimwe zimwe twabonye muri afurika eh, zitari zifise eh, zitari ziva mu nda y'ingoma kugira ngo ngo ntibacumvikana ko rwose eh, ibyo byo urabyumva hariho impinduka ibigiriwe eh, rwagasore mu gihe yari yarabona ibizokurikira yarabona yuko eh, bitazoguma bimeze nk'uko byari bimeze ubwa mbere mugabo na hamwe havuga ko rwagasore yavuze ko azoba repubulika agasore gusa hari mu buryo intwaro yobaye eh, kubera gucibwa mu mice byari byakozwe n'abakoloni mu kwifatanya mu kwereka bamwe mu bana b'umwami yuko hariho inyungu bo bogira igihugu kibandanije gitwarwa nabo ariko rwagasore wewe yavuga ku nyungu z'igihugu cyose mhm. mbere si n'igihugu cy'u Burundi gusa murazi ko hariho n'ikindi gihugu yarondereye indepandanse ni ukuvuga ko icyo gasore yagomba kwari kwikukira eh, eh, kunyaruka kandi eh, kwikura ko bakava amahanga bave hejuru ku butegetsi hanyuma abarundi bitunganirize ibintu byabo mugabo urumva ibibaye n'ibyo biba Eh, uko byagenze twese turabizi hanyuma mugabo turabona n'ibyakurikiye kandi twizere ko abantu bazobandanya biyumvira cyane ku iragi gasore yasize eh, tugarutse muri ubu muri kubu cyane ubu hariho benshi usanga ibyumviro byabo bigiye kumera nk'ibirora na ba canke cyangwa ba babagiye imbere bishobora za za bose eh, hamwe hamwe twovuga nk'ibihugu iyo byinjiye mu mu runani eh, dufate nk'akarere ka afurika y'ubuseruko Burundi bumaze imyaka mike hafi munani bwinjiyemo bivuga ko hariho ibintu mu gihugu muri viziyo yacu bihinduka kugira bishobore uh, gusanishwa n'ibindi biri ko birakoreshwa muri ibyo bihugu byose bumvikanye murazi ko uh, vuba hazoba hariho ihera rimwe abantu bazoba bakoresha hazoba hariho nka uh, icyo bita federation politike mhm. ni ukuvuga ko ibyo byose bisaba ko no mu mabwiriza shingiro y'ibyo bihugu hagira ibihindutse Eh, rero iburaya ko bobo basanzwe bari nko mu bintu tubavuga ah, nibo benshi cyane niko ibiharuro bimwe bimwe bivyerekana rumva rero nta kintu gishobora kuba abo bantu bakumiriwe mu burundi ho barakunda kuvuga ko ari uburundi bw'ejo ariko ubu hoho twavuga ko umuntu yonavuga ko ni uburundi bw'ubu mm-hmm. kugira ngo Ah, ibyiyumviro byabo bishobore kujya mu uh, gufatirwa ko gutegura imigambi y'iterambere uvuga ko ugwaruka uh, rukwiye guhabwa bikuriye banza cy'ubu muri iki gihe nyine kugira ngo eh, rumenye ejo ko eh, igihe ruzuba rurigeze uh, kujera cyangwa gutwara ruzoba rufise ibyo rwigishijwe ruzoba rufise ingene witeguwe kandi rwateguwe ikigoye ni uko mhm. ikigoye ni uko ah, abantu bakwiyadukiza hanyuma umuntu akavuga ati na jewe ndabishoboye n'ubundi arabishoboye hanyuma abantu bakamera nk'udusimbira hamwe ariko ubundi eh, ni byiza cyane ko urwaruka rutegurwa rugategurwa mu migambi myiza imigambi irashe imigambi y'amahoro imigambi y'iterambere eh, izotuma mu gihe kizokurikira eh, igihe bazoba bageze mu bigero bageze kurangura amabanga akomeye ku rwego rw'igihugu bashobora gukora ibikorwa byiza by'iterambere bishimwa na bose nibutse abariko baradukurikirana ku ikiganiro ari karadiridimba umutumire akaba ari Pierre Claver Nsengiyumva akurikirana hafi ivya politike umwanya rero ni gwanyu ari kibazo canke intererano eh? hari ku munsi wa gatanu tariki ya cumi na gatatu eh, hari ku munsi wa gatanu mhm. yego rero ni ukuri jewe nkavuga ati ibintu biteye akababo n'agahinda kuko igihugu cy'uburundi cyarabandanije kubura abantu b'intwari abantu b'icyunja n'ijambo nka gasore wumva bavuga amajambo arimo kubaka abarundi ukufanisha abarundi ariko ugaca usanga ntabwo bashoboye kuramba kugira ngo bashobore kurangura imigabo n'imigambi yabo yo kubanisha abarundi no kubandanya e, bafasha mu iterambere ry'igihugu mhm. hanyuma rero kandi ugaca usanga e, abantu bagiye barakurakura nyuma yaravuze ikintu tugomba kuranga igihugu kitagiramo abatware beza uno munsi ukibaza igituma rero abantu badashobora gufatira kw'ayo majambo ngo bayakorere ko kugira ngo babandanye batunge cyabo mu kirenge cya gasore mhm. mu kunywanisha abarundi aho usanga uno munsi inzego zitwara igihugu zidatinya gukoresha imvugo z'ikivutu imvugo zicanishamo abantu bumviriza n'ijambo yashyikirije kandi kuva mu byo bavuga bavuga bamushimagiza ko ibyo yakoze ari byiza mu wibaza habuze kugira ngo none bagendere iryo ragi none gakamatari wubona ari giki eh, cokogwa kugira ngo iragirwa gasore yadusigiye ribandanye rigendegwa ko kuko urazi uko ahandi ibihugu vyiyubaka abantu bose baharanira inyungu z'ibihugu byabo ibyo bindi bitumvikana ko babigira mu migwi yabo kandi bisunze amategeko agenga ibyo gukora politike canke ibyo gushikiriza ivyiyumviro by'umuntu umwe wese ku giti cy'uko avyumva ata muntu ahungabanije ndakubwira kuri icyo gihugu kiragora ko ko kigira iterambere biranagora kandi ko kibamo umutekano biranagora ko kandi kibamo kwa kubahiriza agateka kazina muntu no gusomeranira rwa gasore yahora avuga urakoze cyane mhm. haruka nyabuna ni abakoresha abavuze ngo rwaruka ngo rurahamagarirwa ngo muntu bikorwa ngo bibi kandi ibyo turabibona n'ibyo ariko urwaruka nyabona rwari rukwiye kugaba mu gufatana mu nda mu guhagararira amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi kubera ibyo niyo nkingi y'iterambere niyo nkingi ya demokarasi niyo nkingi yo gufatana mu nda no gusoneranira kuko ibyo bitahabaye ngo amategeko yubahirize ndakubwira ukuri ibintu mu gihugu cyacu bizobandanya kugorana urakoze cyane kamata reka tugushimire hama twumve umwihoyezo w'ukurikirana hafi bya politike ku ntererano yawe nawe uhejeje gushikiriza gira amahoro aho mu gihugu cya murakoze cyane kamatari Ernest ngaho mu gihugu cya Australia reka twereke no muri studio uh, mu majambo make hari icyo wumwunganira kamatari muri Australia kubyajeje gushikiriza Eh, ashikirije eh, uko abona ibintu umwihwezo wiwe wa politiki ariko nagomba cyane cyane mvuge eh, kuri kuco yavuze mu byerekeye ibishogwa gasore yashira imbere mhm. kunywanisha abarundi n'icyerekeye ubukuru nyabwo ni cya gihe nari kubwira ko wagasore yarafise ibyumviro ibyiyumviro by'ingene abona demokarasi yogenda ah, kandi wewe ah, nk'uvuye mu nda y'ingoma yarafise akarorero gakomeye yabona yabonye muri eh, kwase eh, yarabona ingene abantu bose bo mu mice yose bo mu miryango yose bo mu bwoko bwose eh, bahabwa ijambo n'ingene bakora bivuga rero ko eh, kuri kuri icyo eh, gasore eh, icyo yaragikoresheje cyane turanabona n'ingene inzego yari yazubatse aba mu mugambwe wiwe ariko aragira amakampanye hanyuma mugabo igikomeye twavuga ni ni cyane cyane ingene byabandanije nyuma y'urupfu rwiwe mhm. ingene abantu babandanije Eh, mbega n'abari bazi iragi agiye bari barifise eh, canke habaye ikibazo ikihe aha naho eh, ni akagohe ngomba kugirira abantu benshi n'uyu ababajije arimwo ngo uvuga ko igihugu uko kiba cyubatse kiba kiri n'ahantu izindi mvo abandi bari bafise abo bazungu cyangwa abo banyamahanga bandi batwara bari bafise imvo bagomba ko eh, zotuma uburundi budatwagwa n'abarundi bene bwo ni ukuvuga ko ah, kuva icyo gihe urabona inzitizi nyinshi cyane si mvuga ku burundi mvuga kuri afurika mhm. n'ubu ntizirahera ntizirahera kuko kandi ari igihugu gitunze mugabo kikama ari igihugu cyama ko kirahunga abantu umwanya wose ni ukuvuga ko si ukuvuga ngo ni abanyekongo badashaka ko babaho mu mahoro kuko umuntu wese arashaka amahoro mu gihugu ciwe mugabo ni ukuvuga ko hari inyungu z'abandi bantu ziba zinini bisaba ubwenge n'ubwitonzi bwinshi kugira abantu babimenye bamenye ingene bavugana nagira ndababwire ko nka iburaya bama bari ko baragiranira ibiganiro byinshi cyane ubwo bose bya politiki bo ni ibintu bijyanye n'ubutunzi kuvugana bati jewe ngaha nzokwimbura ibi nawe hariya uzokwimbura biriya hanyuma uriya yimbure biriya hama tuzohuza zo turahana jewe ibyo mvise ndabihewewe hama nawe ibyo uvise dukure ni gutyo baharira mugabo twebwe eh, kubera hari intambwe zimwe zimwe zitaraba ikibazo kenshi cyama kiri eh, ku bijyanye gusa na politiki ah, abantu ah, usanga n'ibyo yavuze by'urwaruka urwaruka rushobora gukoreshwa ibikorwa bikomeye by'iterambere mugabo kenshi muri afurika usanga rukoreshwa mu bya politiki gusa iyo hageze amatora iyo hageze Eh, guharira ku byerekeye politiki gusa mugabo mu kindi gihe ugasanga ah, atari runini eh, wagize cyo gituma no gwaruka ari akaryo kuraba mbega ingene ibindi bihugu byateye imbere muri za buraya za amerika nabo bokora iki eh, kugira ngo bashobore kugira intererano nziza ikozwe kugira ngo itunga ry'igihugu ryiyongere hanyuma abantu bashobore kubana neza mu mahoro Nibutse abarundi bari kuba dukurikirana kuri wese itatu bakabona isanganiro bakaba ngo orenagiye ko intererano yanyu n'ubu tuyirindiriye nimero zikaba zuguruye umutumire ni Pierre Claver Sengiyumva asanzwe akurikiranira hafi ibya politike uwo bita umu politike reka tugaruke hano muri studio mbe turavye ku karoroka hano mu gihugu cacu twavuga yuko neza neza iragi rya kwa gasore rikurikizwa ijana kwijana biri nko mu mabanga y'abandi bafise ariko iyo agirirwa amahirwe agira amahirwe yo gutwara ngira hariho byinshi yari kubandanya nawe nyine asigura yigisha ah, nakubwiye ni ah, abo bari kumwe ah, si benshi bashoboye kubandanya bamenyekana ngo bagire icyo bashikirije bamwe bamwe duhora tubyumva itariki cumi na zitatu ubu mbere si na benshi bakisigaye bavuga ingene baganiriye ingene bagendanye Eh, hariho um, n'abatama ba nyuma ngira bakeyi basigaye mu buyenzi mugabo ngira barakuze cyane eh, basigura ingene yari umuntu aciye bugufi cyane umuntu eh, yiyegereza abantu bose kandi rwagasore yari umuntu abantu bakunda abakiri bato abakuze abadamu bose baramukunda baramushyigikira hanyuma tunasanga mbere yari umuntu yarahurijwe ko n'abantu bose muri rusange ni ukuvuga ko twavuga rero yuko twavuga yuko ah, ari ah, akarorero ah, katashoboye ntiyabayeho umwanya munini ngo ashobore kwigisha abantu ashobore kugira abadisipure bakwiye bashobora gukurikira Eh, no kumenyereza no gushikiriza abantu ibyiyumviro nyamukuru yari afise ubwira eh, abashikane ku iterambere twese turazi ko hari icyiyumviro cyari gikomeye kuri we cyerekeye amakoperative boja hamwe kugira batere imbere n'ingoga na n'ingoga bafashanije mhm. mu masegonda make ndabona hari uri ku murongo none mubona habutse iki kugira iryo ragi ry'iwe rikurikizwa mu masegonda make ndabona John muri Amerika ari ku murongo Eh, nta kibuze ntibabaza ko ah, ari intambwe ziterwa ku munsi ku munsi abantu eh, ni ukubwira ugushaka no kuraba bagatereza amaso inyuma bakaraba hanyuma bakibaza ku bihari bakaraba n'ibiri kugira biyumvire iyo ah, igihugu gishobora eh, kugera abantu bakoreye hamwe bakurikije nk'ibyo byiyumviro bimwe bimwe yavuga n'ubu birahari ariko ni ukuraba mbega uh, ubu igihe tugezemwo naho abantu bokora gute kugira ngo uh, bashike ku iterambere uh, ridakumira iterambere nyakuri hariho uburorero bwinshi hariho ibyiyumviro byinshi intererano nyinshi aba mu ibanga y'isi yose aba mu bigega bimwe bimwe aba no mu mashyirahamwe menshi y'ibyiyumviro akora kwiyumvira ku iterambere ry'ibihugu rwo gushyira ingufu z'abantu bose hamwe kuko nicyo kintu afurika itara tutaragera gushika ko cyane eh, abandi nko mu yindi migabane nk'iburaya cyangwa muri amerika cyangwa aziya bamaze gushika ko ni ukuvuga rero yuko ari kuraba ingene ibihari bigaburwa neza kugira ngo abantu bose ikiganiro kinyamakuru inge n'abandanya mu gihugu cyacu mhm. hanyuma nariko ndabakurikirana numviriza eh, uburyo politiki urwaruka buyikora mhm. john ikintu cya mbere usaba bwa mbere abarundi barakwiriye kuraba ama eh, ni kuvuga amakosa yagiye araba kuva ubwa mbere hakibaye ukwikukira bwa mbere abarundi barakwiriye kumenya ko gutangura gukora ibara ryo kwica Eh, umuganwa byabaye ikosa rikomeye byabonetse ko politike yabo yacu twebwe barundi ntabwo yari politike izi kuraba future kuraba akazoza mhm. kuko byabonetse ko buri muntu ugomba ko yokura wundi akajaho yumva yari politiki y'abantu bironderera inyungu sinzi ko muna sinzi ko abarundi bantahura mhm. icyo ni ikintu cya mbere ikigira kabiri bige ku bindi bihugu bibanye politike ziriho turabye nk'akarorero tanzania hariho iyi politike yaho urabona ko hariho amaparti abiri izo parti zibiri harimo iri ku butegetsi iyindi itari ku butegetsi ukabona ko ibyo baterera bamwe batari ku butegetsi baterera amajambo yo kubaka igihugu ni ukuvuga ko baragerageza bakaraba ati hari ibintu leta itarashika itarashyiraho bakabivuga niyo politiki hanyuma ikindi eh, nshimye ni akararo atanze ka tanzania nari nakubwiye ko eh, mu bindi bihugu biteye imbere hariho ukuntu babona ibintu ahubwo arakoze nk'ako kari kanciyemo kare ni ukuvuga ko eh, tanzania urabye by'ijya eh, migambwe ibiri ikunda guhiganwa eh, urabona ko barumvikana hariho intambwe zimwe zimwe ubona bamaze ko kuko bafise urugero Eh, nyerere nibaza ko eh, yo hari ugwa cyane yabagejeje ko mu gukunda igihugu eh, no kuraba bari kumwe bose hamwe icyo bashobora gukora kugira baterere hanyuma ngira ndamwongerere koko tanzania ni akarorero gakomeye cyane muri buka n'igihe intwaro kajyanisha imiryango ya afurika y'epfo yariko irabica bigacika murazi ko tanzania ariyo ah, yari mu bihugu byari byafashe ingingo yo gufasha cyane kugira ngo ah, abantu bo muri afurika y'epfo bajya birabure bashobore kugira intambwe bateye mu byerekeye amashuri mu byerekeye ibikorwa bimwe bimwe byabateguriye mbere ko ah, mu nyuma bashoboye gusubira gutaha bafise ibikorwa n'imirimo ikomeye cyane bashobora gukora umva tanzania rero ni akarorero gakomeye eh, kerekeye ingene eh, kuzokorera mu ngata ababa barongora igihugu eh, mu gihe bo baba bakiri bato kuko eh, ubwenge burarahugwa kandi akenge kava imuhana ni ukuvuga ko nta kintu kizana abantu baritegura hanyuma ndamushimiye ko ibyo yashoboye kubishikiriza ni ukuvuga kandi ko yongeye ko ikintu cyerekeye eh, kubana mu bumwe eh, n'amahoro ko ari byiza cyane Nibutse abariko baratega biri radio isanganiro ku ikiganiro ari karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo ikiganiro radio isanganira yageneye abarundi umudukurikirana kuri wese tataburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mugire ico muterera ku bijanye n'igihugu cyanyu mu kiganiro cuno munsi tukaba turiko turabira hamwe uko abanyepolitike bakwiye kwigenza dufatiye ku byo twakwita leadership imbono mu gufurura ingabire zijanye n'iyerekwa gutwara abantu neza aho naho tukaba twashimikiye na cyane cyane ku ncungu uh, y'intara yo kwikukira uwo nawe akaba ari umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore umutumire ni Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ibya politiki ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ko uno munsi tuko turabira hamwe ko abanyepolitike bakwiye kwigenza dufatiye ku byo two kwita leadership twishimikije iragitwa sigiwe n'incungu y'ukwikukira ku Burundi hari umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore ndi kumwe na Diego muri Swede uratwumva Diego Eh ndabumva Eh na mahoro uramutsa umutumire turi kumwe no gukurikirana hafi bya politike ni Pierre Cavensengi yumva Eh mundamukirize ego hama eh. duga ku ijambo tuko turaraba ukuntu abanyepolitike bakwiye kwigenza dufatiye ku byo twe kwita leadership aho tugafatira ku iragi umuganwa atari umugani Rudoviko kwa gasore yadushikiye yadusigiye ijambo ni gwawe Diego eh musanzwe eh umuntu warariye kuri eh iragi umu umuganwa oh, watari umugani dore ko gasore yari yatweretse mhm. umuntu yavuga yuko hariho byinshi muri iki gihe tugezemo abantu bari bakwiye kuraba bakaraba intumbero yari afise icyo Ah, baba ngenda n'umwe Pierre canke ah, babanka umuhari n'abandi benshi basizu ba Tades ry'uyu munsi n'abandi abo o ah, bavugira igihugu byari vyoroshe cyane ko abantu bahura bagahuzwa eh, kuko icyo barondera cyari ikintu kimwe la vision était commune no kuvuga ko imbono yari imwe mhm. nta numwe yashaka yuko igihugu kibandanya twabona bakava amahanga yagarutse aravuga ati insinzi niya bose ati rwagatsura yavuze ati insinzi nsinzi niyo Burundi niya bose ni gatonya urabona ko iganiro kiko kirarangira ni gute abarundi ubona muri politike zabo cyangwa ubona mu mbono zabo yuko nimba nibaja mu mahiganwa uzotsinda abona yuko intsinzi ari iy'abarundi bose maze kakigwa neza n'abarundi bose mu masegonda make mbere yuko turangiza uwo ni n'umuco uh, w'ikirundi uh, mu kirundi baravuga ko uwutsinze uwutsinzwe badatsindaho mm-hmm. ni ukuvuga ko ubutsinze uh, mu bisanzwe aba ukuri kwiwe kwaruse uko wundi aba yemera yuko n'uwo wundi bari kumwe nawe yari afise icyiyumviro Ah, kandi gishobora kugira akamaro ni ukuvuga rero ko uwo ni umuco mwiza w'abantu ah, yuko abantu bumvikana ingene ah, iyo bari mu ihiganwa bashobora kumvikana umwe atsinze akamenya ko uwundi nawe nyine bazobandanya bari kumwe bakorana kugira ngo inyungu umwe yaronse n'uwundi ayironke ko kugira bose bagira icyo bahurije ku kandi babumvikane muravugana mukavugana imbere y'igihe mukavuga muti wumvirize icyo ngomba gushikiriza wumvirize icyo ngomba guhiganwa mvuga hanyuma wacumbise neza nawe numvirize icyawe hanyuma tureke abandi bantu ah, batu baje bashime bavuge ibyo bashimye kuko nanjye ndaronka abanshima nawe ukaronka abagushima ni ukuvuga ko abo bantu bose baba bari mu gihugu kimwe ni ukuvuga ko mu majambo make inyungu yose izozana izozananwa izozanana n'ibyo washize imbere mu gihe uzoba watsinze bizogirira akamaro abantu bose bari ngaho bivuga ko ari umuco mwiza dukwiye kubakira ko nk'uko Rwagasore yari yabivuze ko ah, uwutsinze atsindira bose hanyuma kandi ko mu bisanzwe niko bimeze nta bantu babiri batsindira rimwe uwo udashoboye gutsinda uwo muri uwo mwanya agatsinda ubwa kabiri rero ugwaruka ni ubwo gukoreshwa mu bikorwa byiza ibikorwa byo kumvikana no kunywana kugira ngo ejo hirya y'ejo nabo nirwakura rukagera mu bigero rugeze gukorera mu ngata abandi ruze rukurikiza akarorero keza abandi bazoba bakoresheje nk'uko rwagasore yagerageje kubibwira abantu nubwo atashoboye kuronka amahirwe n'umwanya wo kubishyira mu ngiro ngo abantu babishime kuko yari yarabivuze ngo muzotumenyera ku byo dukora ngo kandi kunezerwa kwanyu niko kuzogira umunezero wacu ndabakenguke cyane meda Ego mwakotse namwe mwariko muradutega biri mumvise ko numunsi twariko turabira hamwe ko abanyepolitike bakwiye kwigenza dufatiye ku byo kwita leadership imbono mu gufurura ingabire zijanye n'iyerekwa ryo gutwara abantu neza aho naho twaba twashimikiye ku ncungu y'ukwikukira akaba ari umugano atari umugani Rudoviko kwa gasore yakoze Jean de Dieu ndayisenga reka mfasha mu buhinga bw'ibyuma